Preljubnica Poglavlje 8 A Isus ode na Maslinsku goru. U zoru opet dođe u hram. Sav je narod dolazio ka njemu, te on sjedne i stade ih poučavati. A pismoznanci i farzeji dovedu neku ženu, zatečenu u preljubi, te postaviše je u sredinu, reknu mu, učitelju, ova je žena zatečena u samom činu preljube. je nam u zakonu zapovjedi da takve kamenemo, a šta ti kažeš? Govorili su to da ga iskušaju kako bi ga imali zašto optužiti. A Isus se sagnu i stade prsom pisati po tlu. Kad su ga pak nastavili zapitkivati, on se uspravi i reče im Ko je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju. I ponovo se sagnu i nastavi pisati po tlu. Kad oni to čuše, stadoše jedan za drugim odlaziti, počevši od starješina, te on ostade sam i žena koja je još stajala u sredini. Isus se uspravi i upita je, ženo, gdje su? Niko te ne osudi. Ona reče, niko gospodine, a Isus joj reče, ni ja te ne osuđujem, idi i od sada više ne griješi. Isus svjetlo svijeta. Isus im onda ponovo progovori, ja sam svjetlo svijeta. Ko mene slijedi, zasigurno neće hodati u tami, nego će imati svjetlo života. Tada mu farizeji rekoše, ti svjedočiš sam za sebe, tvoje svjedočanstvo nije istinito. Isus im odgovori, premda svjedočim sam za sebe, moje je svjedočanstvo istinito, jer znam odakle dođo i kamo idem, a vi ne znate odakle dolazim ni kamo idem. Vi sudite po tijelu, ja ne sudim nikoga. Pa ako ja i sudim, moj je sud istinit, jer nisam sam, nego ja i onaj koji me posla, otac. I u vašem je zakonu zapisano da je svjedočanstvo dvojice istinito. Ja sam onaj kojeg svjedočim za sebe, a za moje svjedoči i onaj koji me posla, otac. Pitali su ga na to, gdje je tvoj otac? Isus odgovori, ne poznajete ni mene, ni oca mojega. Da ste upoznali mene, upoznali biste i oca mojega. Ove riječi prozbori Isus pokraj riznice dok je poučavao u hramu i nikoga ne uhvati jer još ne bijaše došao njegov čas. Raspre sa židovima Isus im onda ponovo reče, ja idem i vi ćete me tražiti i umrijet ćete u svom grijehu, kamo ja idem, vi ne možete doći. Židovi su na to govorili. Neće li sam sebe ubiti kad kaže, kamo ja idem, vi ne možete doći. A on nastavi, vi ste dolazili od ozdol, a ja sam od i vi ste od ovoga svijeta, ja nisam od ovoga svijeta. Rekoh vam dakle da ćete umrijeti u svojim grijesima, jer ako ne povjerujete da ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima. Tada su ga pitali, ko si ti? Reče im Isus, ono što vam već od početka zborim, mnogo toga imamo vama zboriti i suditi, ali onaj koji me posla istinit je i ono što sam ja od njega čuo, to zborim svijetu. Oni ne razumješe šta im govori o ocu. Isus im tada reče, kad podignete sina čovječijega, ćete da ja jesam i da ništa sam od sebe ne činim, nego onako zborim kako me naučio otac, a onaj koji me posla sa mnom je. Nije me ostavio sama, jer ja uvijek činim što je njemu ugodno. Dok je on tako govorio, mnogi povjerovaše u njega, a židovima koji su mu povjerovali, Isus je govorio, ako ostanete u mojoj riječi, uistinu ste moji učenici ćete istinu i istina će vas osloboditi. Odgovoriše mu, mi smo potomstvo Abrahamovo i nikada nikome nismo robovali, kako ti kažeš. Postaćete slobodni, odgovori im Isus. Zaista, zaista kaže vam, god je grijeh, čini rob je grijeha, a rob ne ostaje u kući zauvijek, sin ostaje zauvijek. Ako vas dakle sin oslobodi, doista ćete biti slobodni. Znam da ste potomstvo Abrahamovo, a ipak hoćete da me ubijete, jer riječ moja nema mjesta u vama. Ja govorim ono što sam vidio kod oca, a vi činite ono što ste čuli od oca svojega. Odgovoriše mu, naš otac Abraham. Rekne im Isus, da ste Abrahamova djeca, činili biste djela Abrahamova. A sad hoćete da me ubijete, mene koji sam vam govorio istinu, koju sam čuo od Boga. Abraham toga ne učini. Vi činite dijela oca svojega. Tada mu rekuše, mi nismo rođeni iz preljube, jednoga imamo oca, Boga. Isus im reče, kad bi Bog bio vaš otac, zavoljeli biste mene, jer ja sam od Boga izašao i došao. Nisam naime došao sam od sebe, nego me On posla. Zašto govora mojega ne razumijete? Zašto što niste u stanju slušati moju riječ? Vi ste od svoga oca đavola i hoće vam se činiti želje oca vašega. On bijaše ubojica ljudi od početka i ne stajaše u istini, jer nema istine u njemu. Kad laž govori, govori svoje vlastito, jer je lažac i otac laži. A zato što ja istinu govorim, meni ne vjerujete. Ko će mi od vas dokazati grije? Ako vam istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? Onaj koji je od Boga sluša riječi Božije. Vi zato ne slušate, jer niste od Boga. Odgovoriše mu židovi, ne kažemo li mi pravo da si samarčanin i da je zli duh u tebi? Isus odgovori, nije zli duh u meni, nego ja častim oca svojega, a vi me obeščašćujete. Ja ne tražim svoje slave, Postoji onaj ko traži i sudi. Zaista, zaista kaže vam, održi li ko moju riječ, zasigurno neće vidjeti smrti do vijeka. Na to mu židovi rekoše, sada znamo da je u tebi zao duh. Abraham umrije, proroci također, a ti kažeš, održi li ko moju riječ, zasigurno neće okusiti smrt do vijeka. Zar si ti veći od našeg oca Abrahama koji umrije? I proroci također pomriješe kime se ti praviš? Odgovori Isus, ako ja sam sebe slavim, moja slava nije ništa. Onaj koji mene slavi, otac je moj, za koga vi kažete da je vaš Bog, a ne poznajete ga, a ja ga znam. Kad bih rekao da ga ne znam, bio bih lažac kao i vi, no znam ga i njegovu riječ držim. Abraham, otac vaš, uskliknu što će moći vidjeti moj dan i vidje i obradova se. Na to mu židovi rekoše, ni 50 godina ti još nije, a vidio si Abrahama. Isus im reče, zaista, zaista, kažem vam, prije nego Abraham posta, ja jesam. Tada zgrabiše kamenje da bace na njega, ali se Isus sakri i izađe iz hrama.